Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbu dienas rītu pulksten 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Labdien, labdien, rādījumā arī klausītājs šeit es priesteris Jaunis un dienas katehēzē esmu, esmu atpakaļ laiku turpinātu pārdomāt par ticības patiesībām, par to, uz ko tad balstās mūsu ticība un kā mums vislabāk to izdzīvot. Un arī šodien, kad svinam uh, zibmarietonu, jā, gribas teikt tā, svinam zibmarietonu, tādu uh, dienu, kad mēs veltam īpaši, lai uh, atbalstītu, lai ziedotu, lai palīdzētu rādījumu arī darboties, uh, nomaksājot visus ikmēneša izdevumus, arī šodien svinot šo dienu, esot kopā ar jums, rādījumu arī klausītāji, un um, cenšoties, eh, varbūt tās dod enerģiju radio darbībai ar ziedojumu palīdzību, tad mēs arī pārdomāsim šodien šīs um, ticības patiesības, kas ir veltīts tieši par laju apustulātu, lasot un pārdomājot, protams, Vatikāna otrā koncila dokumentu. Jā. Uh, Tālūk, bet eh, vēlreiz tikai gribu sirsnīgi pateikties par jūsu ziedojumiem, ko jūs esat mums ziedojuši līdz šim, līdz šim brīdim, un tie ir eh, nu, nepilni 14 tūkstoši eiro eh, šajā mēnesī, bet vēl ir vajadzīgi nepilnī 9000, nepilnī 5000, 4959 eiro ir vajadzīgi, lai mēs varētu šī mēneša izdevumus sekt un sakarā ar to, ka mēs esam nekomerciāla radiostacija. Tas nozīmē tāda radiostacija, kurai nav citu ienākumu avotu kā tikai jūsu ziedojumi, tad mums ir šī akcija Zib marietons, kuru laikā mēs īpaši uzrunājam un aicinam atbalstīt mūs, atbalstīt radio arī darbību ar jūsu ziedojumiem, lai mēs tiešām varētu pildīt savu misiju un savu uzdevumu pasludināt Dievu vārdu uh, visai paša, plašajai Latvijai, skaistajai Latvijai. Tālūk, um, tā kā iespējas ir visdažādākās, kā jūs mūs varat atbalstīt un to par to, kādā veidā jūs atbalstīt mūs varat meklējiet rādījumu arī mājaslapā, tā arī rakstiet www. Punkts, rml.lv un atrodiet sadaļu ziedot. Un zem šīs sadaļas būs gan konts, gan uh, citi veidi norādīt, kā jūs varat mūs atbalstīt. Šajā rītā varbūt tās uzreiz jāsaka, ka tiešsaites pogu pagaidām varbūt tās uh, rīta daļā neizmantojam tādēļ, ka uh, E, šī, šī kompānija ir veids šobrīd e, kaut kādus tehniskos uz, uzlabojumus, līdz ar to nav iespējams noziedot ar šo tiešsaits pogu. Es domāju, dienas laikā viss būs savests kārtībā un atsāksies arī šī tiešsaites poga, bet, e, bet šobrīd varbūt tās vai nu noziedojām caur bankas kontu, vai aiznesam ziedojumu uz baznīcu, iemetam ziedojumu kastītē vai varbūt tās uzdar, veicam telefonu zvanu, ziedojam telefonu zvanu, kuru zvanot jūs ziedojat 4,27 eiro. Telefona numurs šim ziedojuma veidam ir 9, 0, 0, 0, 6, 7, 6, 9. Vēlreiz atkārtošu ziedojumu telefonu numuru, pa kuru zvanot jūs ziedojat 4,27 eiro. Tātad telefona numurs 9, 9, 0, 0, 0, 6, 7, 6, 9. Tālāk, un vēlreiz sirsnīgs paldies par to, ka jūs mūs jau esat atbalstījuši un par to, kad vēl tikai atbalstīsiet šodien vai visa mēneša garumā. <clears throat> Bet eh, ķeroties klāt un nedaudz arī pievēršoties šīs dienas katehēzes tēmai, tas ir laju apustulāts, kas tas tāds ir un, un ko tas nozīmē un kāpēc tas ir vajadzīgs un, un, un kādā veidā tad jūs rādījumi arī klausītāji varat arī uh, Eh, pildīt šo sev uzticēto uzdevumu, eh, apostulātu, eh, gribas teikt tā, kunga drubā, izplatot šo prieka vēsti, pestīšanas vēsti un, kā jau mēs vakar lasījām, pārveidojot laicīgās lietas, pārveidojot šīs laicīgās lietas saskaņā evaņģeliskajām patiesībām. Par to mēs šodien arī lasām un pārdomājam. Un kā <clears throat> tāda pirmā atziņa, mm, par kuru gribas nedaudz parunāt, par ko jau es uzsāku vakar eh, runāt, ir tas, ka eh, Dievs ir radījis eh, šo skaisto pasauli, viņš mūs ir ielicis šajā pasaulē un uzticējis mums savu tādu autoritāti pārvaldīt un valdīt šajā pasaulē. Bet tas arī nozīmē to, ka mums ir pamazītiņām jāpārveido un jāpilnveido uh, Um, šī pasaule, um, visas tās nepilnības un trūkumas, kas varbūt tās ir kaut kāda iemesla dēļ izveidojušies, um, jāpilnveido un jāpārveido, jāpadara aizvien jāpiepilda aizvien vairāk ar evaņģelisko patiesību. Un šeit domāju, uzskaitot tos, tos, tos tās sfēras vai tās lietas, kurām īpaši ir vajadzīga mm, šāda pārveidošanās, Tad šis Vatikāna otrā koncila dokuments saka, ka kultūra, ekonomika, māksla, profesionālā, politiskā darbība, institūcijas, starptautiskās attiecības un daudzas citas līdzīgas realitātes, eh, kurām ir nepiecie, nepieciešamība pēc šīs izaugsmes. Un <clears throat> tas nozīmē arī to, ka, diemžēl, apzinoties, ka vēstures gaitā, gaitā laicīgo lietu izmantošana uh, ir kaut kādā veidā tomēr izjau, izjukus šī kārtība šo laicīgu lietu izmantošanā, kā šeit raksta, smagu pārkāpumu dēļ šī kārtība ir izjūkusi un tādēļ vēl jau vairāk mums, eh, kā Dieva līdzstrādniekiem, ir jādarbojas, lai šo kārtību atjaunot un varbūt tās pat, kā saku, pilnveidotu, pārveidotu, patiešām aizvien pilnīgāku padarīt šo uh, Mm, dieva radīto, nu, ja tas tā izklausas, varbūt tās dīvaini dieva radītā pasaule un nepilnības, bet šeit īpaši kultūra, politika un tā tālāk, ja mēs pārdomājam par šīm jomām, tad, protams, ka tas viss ir, mm, kā teikt, dieva radīts, bet uh, cilvēks līdzdarbojas šajā radīšanas procesā un, diemžēl, kā jau cilvēki uh, mēs pieļaujam kļūdas un nepilnības un tādēļ arī esam aicināti, <clears throat> tad ar Dievu palīdzību visas šīs kļūdas un nepilnības labot. Un lai apustulāts ļoti spēcīgā veidā darbojas tieši šajās jomās, kā galvenie, kā primārie apustulāta veicēji, lai šo kunga uh, ieceri, lai šo atjaunošanu arī veicinātu un panāktu. Tātad laju, tāda viena no pamat lietām vai pamat aicinājumiem ir tiešām kā ticīgiem cilvēkiem ienest ticības gaismu ikvienā dzīves jomā, lai kāda tā arī būtu un caur to tad arī atjaunotu šo laicīgo lietu kārtību. Uh, Visas baznīcas uzdevums ir veltīt pūles tam, lai cilvēki kļūtu spējīgi pareizi veidot visu laicīgo lietu kārtību un Kristu orientēt to uz Dievu. Tātad mūsu <clears throat> laju, jūsu ticīgo cilvēku uzdevums ir visu laicīgo realitāti orientēt uz Dievu. Ļauds caur to, tad, protams, arī Dievam ienākt aizvien pilnīgākā veidā mūsu vidū, mūsu uh, pasaulē un tiešām piedzīvo to, kad visi šie līdzekļi, visa šī realitāte palīdz mums iet aizvien uz savu mērķi, kas ir, protams, Dievs. Dvēseļu ganu pienākums ir skaidri norādīt principus, kas attiecas uz visas radības mērķi un laicīgo labumu izmantošanu un sniegt morālu un garīgu palīdzību, lai visa laicīgo lietu kārtība tiku, tiktu atjaunota Kristu. Nu jā, <clears throat> šeit ir izcelts arī uh, priesteru uh, tāda funkcija, tas ir, um, nu, norādīt uz šo laicīgo lietu un norādīt uz šo principu, kas attiecas uz laicīgo lietu pārvaldīšanu, norādīt uz šiem principiem un, un, un, un uz mērķu, uz uh, uz, uz šo laicīgo lietu labumu izmantošanas būtību un palīdzēt ar savu atbalstu, morālu un galī, garīgu palīdzību, palīdzēt tad arī um, lajiem veikt šo savu apostulātu un atjaunot uh, visu šo laicīgo lietu um, ehm, uh, eh, Kristū, ja tā varētu teikt. Nu, tas izklausās, uh, manuprāt, kā tiešām viens milzīgs uzdevums, kas ir uzticēts un, Eh, un kas nebūtu nemaz tik eh, vienkārši, varbūt tās uzdevums nav, un, un es tā pieļauju, ka iespējams eh, no sarunām ar cilvēkiem nojaušu, ka iespējams nevienmēr ar mēs visi vēlamies iesaistīties tādā aktīvā šo laicīgo lietu pārveidošanas eh, procesā. Varbūt tās pat arī neapzināmies šo eh, šī procesa, pārveidošanas procesa vajadzību <clears throat> un, un nepieciešamību, un tomēr tas ir tas, uz ko mēs, ko baznīca mūs ikvienu atbilstoši savam statusam arī aicina un uz ko mūs uh, sauc, un ir tīpaši, lai jūs, jā, ja, Ja jūs kādreiz domājat, ka baznīca tas ir priesteru un viņu pildītās funkcijas ir tas, kas uh, veido baznīcu un, un, un uh, kas pilda dieva gribu, tad uh, tā ir tikai daļa patiesības. Otra daļa patiesības ir tāda, ka mēs ik viens, neatkarīgi priesteris vai nepriesteris, klosteris cilvēks, neklosteris cilvēks, mums katram ir Dieva dota sūtība, mērķis un, un jēga, un, un šeit mēs dzirdam, kāda tā ir, un tas ir, kad visu pasaules pārveidošanu, atjaunošanu, svēdarīšanu Kristu. Un tas ir uzdevums, kuru nevar atstāt tā vienkārši uz viena uh, aicinājuma, tas ir uz priesterības aicinājuma pleciem. Tas ir uzdevums, kas mums ikvienam ir uzticēts un, un, un kuru mums nevis vienkārši vai es piekrītu vai es gribu uzdod jautājumu šeit šajā gadījumā, bet uh, kuru uztic, saka, tas ir tavs pienākums, tavs kristieša aicinājums strādāt, darboties, Protams, vēlreiz un vēlreiz gribas atkārtot atbilstoši savam statusam, savai izglītībai un uh, spējām un, un, un, un talantiem un tā joprojām un tā tālāk, vai ne? Bet pilnīgi neatņemam ir šī, šis aicinājums tomēr savās iespēja robežās darīt visu, kas ir atkarīgs no, no tevis, lai tad arī šo atjaunošanas darbu varētu veikt. <clears throat> Tālūk. Radījuma arī klausītāji, tikai atgādināšu arī jums, ka jūs arī varat iesaistīties šajās um, katehēzēs, arī šodien šajā katehēzē jūs varat iesaistīties ar saviem jautājumiem vai pārdomām par to, kā jums veicas ar šo svarīgu atjaunošanas uzdevumu, tās visas laicīgās realitātes atjaunošanas uzdevumu, vai esat ar, par to vispār aizdomājušies, man šis tāds jautājums, un ja esat, tad uh, Ko jūs par to domājat? Mm? Um, dodiet man ziņu. Sūtiet īsiņas pa telefonu numuru 266 77 272, jeb zvaniet, ja gribat aprunāties. Telefona numurs 679 969 131. Bet šajā rītā mums ir nedaudz īpašs rīts un īpaša diena, jo ir zibmarietona diena. Diena, kad mēs aicinām, lūdzam jūs atbalstīt radio darbību ar saviem ziedojumiem, lai mēs varētu sekt visus nepieciešamos ikmēneša izdevumus. Un izdevumi, kā jūs eh, saprotat un nojaušat, ir gana lieli. Tie ir 18 apmēram 18,000. Nu, patiesībā šomēnes mēs jau no rīta dzirdējām no Līves, kad ir tie 18,600 uh, eiro. Tad summa ir liela. Šobrīd esam savākuši 13,831 eiro, kas nozīmē vēl pietrūks 4,839 eiro eiro. Ar jūsu ziedojumiem mēs varam to izdarīt, mēs varam savākt visu vajadzīgo naudu un strādāt un pildīt mūsu misiju, sludināt Dievu vārdu, mācīt, e, mācīt e, ticības patiesības, skaidrot ticības patiesības, un es ceru arī e, vismaz kaut kādā mazā veidā varbūt tās pat iedvesmot pildīt šīs ticības patiesības, īsteno šīs ticības patiesības savā ikdienas dzīvē. Tālūk, bez jūsu atbalsta tas nebūtu iespējams. Tā kā, ja gadījumā jūs meklējat iespēju mūs atbalstīt ar ziedojumiem, meklējiet Radio Marija mājaslapā visu pieejamo informāciju, veidus, kā jūs varat noziedot, vai zvanat, piemēram, mēs pa ziedojumu telefonu numuru, o, ziedojumu telefonu numurs, pa kuru zvanot, jūs ziedojat 4,27 eiro, ir sekojošs. Saucu 9, 0, 0, 0, 6, 7, 6, 9. Vēlreiz nosaukšu šo ziedojumu telefonu numuru, kas varbūt tās kādam ir pats ērtākais veids, kā um, atbalstīt un ziedot rādījumu arī darbības nodrošināšanai. Tātad telefona numurs 9 0 0 0 6 7 6 9. Paldies jau tagad par to, ka jūs mūs atbalstat ar saviem ziedojumiem un ļaujiet mums strādāt, ļaujiet mums pildīt mūsu misiju. Paldies, ka mēs varam būt kopā, kopā šīs misijas īstenošanai atbilstoši katrs uh, to, ko varam, vai ne, vai lūkšanā atbalstīt radio darbību, vai šobrīd, šodien īpaši ziedojuma formātā atbalstīt radio darbību. Un mēs daram, ko mēs varam, lai tiešām labi, kvalitatīvi un, un svētīgi pildīt mūsu darbu, bet to varam tikai tādā savstarpējā sadarbībā. Pēc muzikālās pauzes esam un tad turpinam uh, ja gadījumā jūs esat kaut ko noziedojuši, vai telefonu uzvanījuši, vai aizejot uz baznīcu, iemetuši ziedojumu, vai pārskaitījuši bankas eh, pārskaitījumu lielāku uz kādu summu, tad dodiet mums arī ziņu par tiem pašiem telefoniem, pa kuriem jūs varat iesaistīties katehēzēs, sūtot īziņas vai zvanot un pasakot to mums šeit ētrā, lai mēs varam pasakot līdz tam, kā uh, šī mēneša izdevuma vajadzības pamazītiņām tiek piepildītas un nosektas. Tātad telefona numuru, kur jūs varat ziņot par savu ziedojumu 266 77 272, tajā gadījumā, ja vēlaties atrakstīt īziņu, vai, ja zvanīt, tad 67 969 131 viens. Pēc muzikālās pauzes esam atpakaļ un turpinam šo katehēzi, vai arī uzzinām par to, eh, ko kurš ir noziedojis un palīdzējis mums turpināt mūsu darbību. Thank you. Kā svēceļnieki mēs pulcējamies šeit no visām pasaules malām. Ilgojamies patiesi dieva kalpi būt, nes tavu vārdu, tavu vēstī. Māci sacīt, jā, kā to teica Marijā, kad lūdzies daļā mana plāna. night. pasaulē, tavi dāvī meitās mēs. Tavai gribai atdoties, tā kā Marijā, baznīca svētā mīlestībā. se rascar. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādam arī klausītāji šeit es priesteris Jānis un šajā dienas katehēzē un zib marietona dienā esam kopā, lai pārdomātu par ticības patiesībām un, protams, lai atbalstītu rādījumu arī ar saviem ziedojumiem darbības nodrošināšanai, lai mēs varētu arī šomēnes nomaksāt visus ikmēneša izdevumus uh, un lai mēs varētu turpināt darboties un, un ilgi un dikti darboties. Un es skatos, ir pienākušas arī īziņas, kas uh, mums sūta un saka uh, šo nu, labo ziņu par to, kad mūs atbalsta ar saviem ziedojumiem, un eh, ziedojumi ir dažādi. Anna divus zvanus ir uh, veikusi un tādējādi atbalstījusi mūs ar saviem ziedojumiem. Tad ir uh, Eh, puriņu ģimeņa, ģimene no Liepājas 100 eh, eh, eiro ir noziedojusi, un tad atkal Liepājā Māras baznīcā 50 eiro ir iemest kastītē ziedojumos. No nu, sirsnīgs, sirsnīgs, tiešām milzīgs paldies par to visu labo, ko jūs šādā veidā arī mums parādat, jo jāsaka, kā ir tas, kad tas, kad jūs atbalstat ar šiem ziedojumiem, arī savā ziņā dod tādu kā apstiprinājumu, kad mēs veicam labu darbu un kad mēs varam to veikt labi un ka jums, jums tas patīk un jūs to atbalstat. Un tādēļ paldies tiešām uh, Eh, par šo visu labo, ko jūs mums eh, dodat arī šādā formātā. Protams, mēs zinām, ka ir arī lūkšanas, ko daudzi, jo daudzi cilvēki eh, sūta radio, lai, lai mēs varētu strādāt, lai mēs varētu darboties. Un arī par to milzīgs paldies un par arī šīm garīgajām uh, garīgo atbalstu un garīgo spēku, ko jūs eh, sūtat mūsu virzienās ar savām lūkšanām. Sirsnīgs, sirsnīgs tiešām eh, visiem eh, liels paldies par šo milzīgo atbalstu un dāsnumu jūsu līdzekļu došanu un piešķiršanu, lai mēs varētu darboties. Atgriežoties pie tēmas – atgriežoties pie lai apustulātu un pasaules eh, um, laicīgo lietu kārtības pārveidošanas, kāda īziņa saka un kā būs ar, lai, um, ar eh, laicīgās lietu kārtības pārveidošanu tad, ja sāksies karš Latvijā, galu galā ir, ir pie durvīm eh, bez maz vai šis, šis kars, karš, nu jā, tas ir jautājums, un varbūt tās tāpēc, tāpēc ir vajadzīga šo laicīgo lietu pārveidošana, lai šis karš nenotiek, nu, kad kaut kas ir aizgājis pilnīgi greizi, kā jau es arī šeit minēju, šeit tiek uz, kā teikt, nosaukts arī tas, nu, it kā iemesls, kāpēc kaut kādas lietas ir aizgājušas greizi, smagu pārkāpumu dēļ, Nav norādīts līdz galam, kas tie par smagie pār, smagiem pārkāpumiem, bet šo pārkāpumu dēļ pasaule ir e, zaudējusi savus orientierus un, un, un pasaule ir sašķobījusies, un tādēļ ir vajadzīga vajadzība pēc šīs atjaunības. Tad nedaudz tālāk paturpina. Pirmgrēka ievainoti, bieži ieslīga dažādo, dažādos maldu uh, maldos un maldīgās attiecībās pret patieso Dievu, um, pārkāpjot morāles likumu principus, um, institūcija pagri, pagrimums ir bijis arī tas, kas uh, izjauc šo laicīgo lietu kārtību, kāda tā ir bijusi iecerēta. Iecerēti nereti pati cilvēka persona ir tikusi mīdīta kājām. Arī mūsdienās daudzi cilvēki kas pārlieku paļaujas uz dabas zinātņu un tehnoloģiju attīstību ir nonākušas tādā kā laicīgo lietu algdīvībā, kļūstot par lietu vergiem, nevis saimniekiem. Nu jā, <clears throat> daudz, daudz, jo daudzas lietas tiek uzskaitīts arī šajā gadījumā, tā kā savā ziņā dodot diagnozi tam, kur ir šī problēma – Un varbūt tās ja, dabas zinātņu, dabas zinātņu un tehnoloģija attīstība ir kļuvusi par elku. Domāju, tas arī daļēji bija laika tāda zīme, kur, kur baznīcai vajadzēja izteikties par šo zinātņu attīstību, strauju attīstību, kas varbūt tās ir Ehm, nu, nenes tādu svētību, kā, kā bija gaidīts. Es domāju, ka eh, nu, šeit ir jābūt arī skaidram par to, ka ir dabas zinātnes un tehnoloģijas ir ļoti, ļoti daudz laba eh, devušas mums, bet diemžēl mūsu cilvēciskā vājība ir tā, kas varbūt tās nemāk pareizi lietot šos sasniegumus, mūsu pašu sasniegumus, vai, vai to dara ļaunprātīgi un, un, un, un ļauni kaut kādā veidā, kā rezultātā, jā, kā rezultātē pasauli cieši cilvēki, ļoti daudz cilvēku cieši, kā rezultātā ir arī kari. Un tā ir vēl viena tikai zīme tam, kad ir nepieciešama šī, šī pasaules pārveidošana, un, un kad mēs piepildam šo pasauli ar evaņģēlīju patiesību, kad piepildam šo pasauli ar, ar Dievu patiesību, un ka to var izdarīt, kā mēs šeit eh, esam aicināti ar laju, ar ticīgu cilvēku iesaistīšanos šīs pasaules pārveidošanā, darot visu, Eh, kas katra indivīda spēkos ir, lai tiešām eh, šo atbrīvotos no šī ļaunuma, lai, lai ienestu jaunus principus, lai veidot jaunas attiecības un lai caur to tad ir atjaunotos <clears throat> šajā eh, arī laicīgo lietu kārtībā nu, nevaram, ja runājam par, ētiku, par politiku, kad nu, nevaram bez ētiskiem kaut kādiem uh, principiem. Tie ir vajadzīgi un turklāt uh, pārdomājot par to, un, nu, uz kā balstās šie ētiskie principi, jā, bija laiks, kad iedomājamies, kad uh, ir ētiskie principi, kur mēs varam atbrīvoties no universālām patiesībām, tad man šķiet, uh, aizvien vairāk un vairāk atskāršam, kad uh, tikai uh, racionāla, uh, racionāli panāktas vienošanās, uh, ētiskās arī uh, vienošanās vai principiem nebūs gana spēcīgs arguments, lai saglabātu mieru un lai tiešām pasauli dzīvotu uh, mierā, pārticībā un Dieva svētībā, kad ir vajadzīgs kaut kas vairāk un mums kā ticīgiem cilvēkiem um, ir pienākums tad ir šo vairāk piedāvāt un, protams, vispirmām kārtām ar savu dzīvi, ar savu, ar savu liecību, ar savu eh, rīcību, darbību, izvēlēm, tad arī ļaut uh, piedzīvot jau kaut uh, maziņā veidā un tomēr šīs baidzīgās pārmaiņas. Lai jiem laicīgo lietu kārtību kārtības atjaunotnes darbs jāuzņemas kā savs pienākums. Tālūk šeit e, Vatikāna otrā koncila dokuments par lai apostulātu saku, saka, kad laju, lajiem laicīgo lietu atjaunošana ir jāuzņemas kā savs pienākums visiem evaņģēlija apgaismotiem baznīcas garam vadītiem un kristīgās mīlestības pārņemtiem, šajā ziņā jārīkojas tieši un noteikti. Nu, mums, protams, tas nozīmē pašiem arī ir jābalstās eh, ticības dzīvē, lai mēs varētu eh, tālāk dot, jo ja mums nav šīs ticības dzīves, ko tad mēs tālāk dosim, tas arī, protams, eh, tā arī tiesa, bet mēs nedrīkstam, mums jābūt ļoti skaidri un noteikti noteiktai rīcībai, lai šo laicīgu lietu kārtību arī atjaunotu. Laicīgo lietu kārtību jāatjauno tā, lai pilnībā ievērojot tās likumus, tā tiktu saskaņot ar kristīgās dzīves pamatprincipiem un tiktu pielāgota dažādajiem apstākļiem, kas saistīti ar konkrēto vietu, laikmetu un tautu. Šī apustulāta dažādo uzdevumu vidū īpaša vieta ir kristieša sociālajai darbībai. Tālūk. Tad <clears throat> atkārtošu vēlreiz laicīgo lietu kārtība jāatjauno tā, lai pilnībā ievērojot tās likumus, tā tiktu saskaņot ar kristīgās dzīves pamatprincipiem, kas ir saistīti arī ar konkrēto vietu, laikmetu un tautu. Un īpaša vieta šajā atjaunotnes procesā ir kristiešu sociālajai darbībai. Tālūk, um, ļoti, ļoti skaidri un gaiši pasaka arī to, uh, ko nozīmē šo lietu pārveidošana. Tātad saskaņošana ar kristīgās dzīves pamatprincipiem, kristīgās dzīves vērtībām, dzīvesveidu. Un šajā darbā, protams, jaņem vērā gan vēsturiskā attīstība, laikmets, gan geogrāfiskā situācija, kādā mēs atrodamies. Un, un protams, tas nozīmē nepārtrauktu arī tādu uh, mainīšanos un, un, un lai, lai aizsniegtu šo laicīgo realitāti, lai varētu to pārveidot pēc kristīgiem principiem. Mani. Un apzinoties arī, ka kristiešu sociālā darbība ir ļoti spēcīgs veids, kā šo laicīgo lietu kārtību var pārveidot un atjaunot. Tādas lietas, lūk, uh, Uh, tikai gribu atgādināt, ka šodien, uh, šajā dienas katehēzē, kad mēs arī svinam zibmarietonu, uh, mēs vācam naudu Radio Marija Latvija darbības nodrošināšanai, ikmēneša izdevumu sekšanai. Un, lai arī izdevumi ik mēnesī ir um, gana lieli, vairāk 18,000 eiro mēnesī, tad uh, redzam, iepriekšējos pāris mēnešos redzējām, to, kad ar jūsu ziedojumu atbalstu mēs to varam paveikt. Mēs varam kopā savākt vajadzīgo summu, lai visus izdevumus sektu. Un arī šodien aicinu jūs eh, atbalstīt ar savu ziedojumu rādījumu arī darbību, lai mēs varētu arī šomēnes nosekt visus izdevumus un pildīt mūsu misiju, mūsu darbu, mūsu kalpojumu. Uh, jā, tieši tā. Uh, tā man tas arī e, izskatās personīgi kā tāds kalpojums e, Dieva e, godam un jums, rādījuma arī klausītāji par labu. Nu jā, e, jūs varat atbalstīt mūsu visdažādākajos veidos. E, jūs varat e, aiznest ziedojumu uz baznīcu, ja mēs ziedojam kastītē. Skaidrs nav uz ziedojumu. Jūs varat atrast radio mājas lapā uh, um, ziedojuma sadaļu, kur ir dažādi veidi, arī tā skaitā konta numurs, pa kuru jūs varat noziedot savu, savu uh, ziedojumu, uh, kādu jūs vēlaties, mazāku, lielāku, atbalstot mūsu darbību. Jūs varat arī zvanīt pa telefonu numuru 9 0 0 0 6 7 6 9, lai noziedot 4,27 eiro un arī tādā veidā atbalstīt mūsu darbību. Lai kādu veidu jūs izvēlētos, paldies jau tagad par to, ka jūs mūs atbalstat, un es skatos, ka šobrīd uh, ir savākti 13,999 eiro. Uh, nu, nu, burtiski uh, gandrīz 14,000, bet uh, vēl kāds e, zvans vai vēl kāda, uh, uh, kāds ziedojums kontā vai. vai, vai uh, baznīcas lādītē, un mums būs jau 14,000. Un tāpat tās visas dienas garumā, es ticu, mēs arī savāksim 4671 eiro, kas vēl pietrūks, lai mēs šo mēneša izdevumus spētu nosegt bez nekādām problēmām. <clears throat> Paldies jums visiem! Pēc muzikālās pauzes esam atpakaļ un turpinam šo katehēzi. thank you Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji. Šeit es, priesteris Jānis un dienas katehēzē, esam atpakaļ runājam par lai apostulātu un to, kā pārveidot pasauli, atjaunot pasauli, kā uh, piepildīt to vairāk ar uh, Dievu un kā varbūt tās pakārtot eh, kristīgās dzīves principiem šo eh, laicīgo lietu kārtību. Es domāju, ka tas, ka tas ir jādara, mums visiem ir skaidrs, jo posts un nelaimes, kas ir pārņēmuši pasauli, citādi visdrīzākais netiks atrisināts. Kā to darīt? Nu jā, tas gan ir uzdevums. Kāda īziņa saka, domāju, ka mums nevajag pārmainīt eh, vai lāpīt šo grēcīgo pasauli, bet gan pārmainīt cilvēku sirdis, un tad arī pasaule mainīsies. Es pilnīgi piekrītu, ka jā, cilvēku sirdis, protams, protams, tāda abstrakta pasaule nemaz nav, protams, ka tā ir mūsu sirdis, mūsu rokas, mūsu kājas, mūsu acis, ausis, eh, galvas un tā tālāk, kurām ir nepieciešamība mm, pārveidoties un pārmainīties, atjaunoties un piepildīties ar Dievu, piepildīties ar labo, un līdz ar to tad arī, protams, pasaule mainīsies. No otras puses ir arī institūcijas, eh, kurām ir vajadzīga varbūt tās tomēr pārveidota kārtība, un kad mūsu sirdis ir pārmainītas, tad arī atrast to labāko veidu un, un labāko kārtību ar mūsu uh, politiskām, ekonomiskām, kultūras un citāda veida institūcijām, lai tās tiešām atspogļotu vai aizvien vairāk un labāk uh, to labumu, uh, kas mums ir, uh, ko Dievs mums ir devis un atspogļot arī galu galā pašu <clears throat> Dievu. Bet šodien ir arī marionetona diena. Eh, tas ir eh, diena, kad vācam ziedojumus rādījuma arī uzturēšana, un šobrīd, eh, pirms muzikālās pauzes, es teicu, vēl tikai kāds maziņš telefons zvans, un mums būs 14,000. Tas ir noticis, ir 14,004 eiro paldies uh, tam, kas uzvanīja un noziedoja uh, vai, vai kādā citādā formātā atbalstīja uh, mūs šajā uh, marietona dienā. Starp citu, uh, teicu, kad uh, tiešsaites poga nestrādā, nu tā strādā, ir atjaunot, jā. Paldies arī uh, tām, tām nu, kur telefonu kompānija vai, vai kas to nodrošina, kad tik ātri noreaģēja un sataisīja, ka, mēs, ka mūsu tiešsaits pogari darbojas. Tā kā, ja tu meklē veidus, kā atbalstīt mūs, tad var arī dažādos veidos gan bankas kontu atrast mājaslapā rml.lv sadaļā ziedot, gan arī atrast turpatās tiešsaites pogu un atbalstīt arī ar šīs pogu starpniecību, gan, protams, iemest savu ziedojumu ziedojumu kastītē baznīcā vai zvanīt pa ziedojumu telefonu numuru 900 67 69, lai at, a, ziedotu 4,27 eiro. Jā, vēlreiz ziedojuma telefonu numurs 9 0 0 0 6 7 6 9. Tālūk. Um, ir kāda īziņa, kas arī saka, ka uh, nevajadzētu varbūt tās um, uh, nu, ziņot par noziedotajiem līdzekļiem, jo tas citādi izklausās kā tāda lielēšanās. Lai notiek pēc rakstītā dieva vārdā, kad tava labā roka, lai nezinu, ko dara kreisā, un kad tu dod mīlestības dāvanu, tad dari to slepenībā, un dievs tev to atmaksās gaismā. <clears throat> Tiešām tā arī tas visdrīzākais notiek. Mēs, mēs ziņojam par to, kādi līdzekļi mums ir, <clears throat> jo pieredze rāda, kad ja mēs nepasakam, tad visdrīzākais jūs nospriežat, tad viss ir labi, ja jau nesaka, ja jau neprasa, tad nav vajadzīga, nav vajadzīgs šis atbalsts un palīdzība, bet tā tas nebūtu nav, mums ir vajadzīgs un tāpēc mēs sakām, neņemiet ļaunā bet ir tik daudz iespējas eh, tiešām atbalstīt un, un, un kā teikt, atstāt eh, tādā savā ziņā neziņā, lai labā un kreisā roka nezina, ko, kas tiek izdarīts, un arī šādā veidā eh, šo ziedojumu jūs varat, protams, anonīmi vienkārši noziedot, neko nepasakot, bet darot šo labo, lai mēs varētu skanēt. Tālūk, bet mums ir telefons zvans. Nē, tomēr telefona zvans nav. Uh, ne, ir tomēr telefona zvans. Lūdzu. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi. Man ir tāds tā kā jautājums, kā kas, kā var, eh, piemēram, uz mūsu Ventspils draudz, kā var tas misionārs, misionāru vin, vinai kamatu davot, lai E, formācija tāda neliela, mīlestības formācija cilvēkam pret cilvēku veikt. Nu jā, e, tas visdrīzākais, ja runā ar prāvestu, un tad viņš arī organizēs e, šos misionārus un, un, un formāciju un visādas tādas lietas. <clears throat> nu jā, tā prāvestu diemžēl nevar apiet, jo Tāda ir kārtība bīskapī ieceļ prāvests un prāvesti nes atbildību par vietējām draudzēm. Tā kā jākomunicē arī ar prāvestu šajā gadījumā. Bet pārlasot nedaudz tālāk, padomājot un pārlasot nedaudz tālāk par lai apustulātu un noslēdzot šī rīta katehēzi, gribu vēl dažas atziņas, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks un svarīgas, un kas varbūt tās mums paslīd garām kā uh, pats par sevi saprotams, vai gluži otrādi mēs iedomājamies, ka tas neatiecas uz uh, baznīcu un uz baznīcas lietām, bet tā tas šī sociālā kristieša sociālā darbība. Kas šeit tiek teikts? Šī karitatīvā darbība ir kristīgā apustulāta iezīme, tātad žālsirdības darbība ir iezīme, kas liecina par šo apustulātu, lai apustulātu un tā efektivitāti, un mēs to nedrīkstam atstāt novārtā un aizmirst. Kas te šeit tiek teikts? Jebkuras apustuliskās darbības aizsākums un spēks ir mīlestība, tomēr ir dažādi tādi darbības veidi, kuri jau pēc savas būtības var kļūt par šīs mīlestības izpausmi, Kristus vēlējās, lai tie būtu viņa mesijāniskās sūtības zīme. Tātad jebkura apustuliskā darbība izriet no mīlestības eh, un no tā mīlestības spēka. Eh, ja mēs dzīvojam attiecībās ar Dievu, mēs tiekam piepildīti mīlestībā, un tas arī motivē mūs veikt šo mūsu uzdevumu, šo mūsu ar apustulāt arī pasaules pārveidošanu. Un, protams, ka šī karitatīvā darbība ir tas viens no spēcīgākiem veidiem, kā atklājas šī Dieva uh, šis dieva aicinājums un, un kā mēs atklājam dievu pasaulē visspēcīgāk. Mums ir telefons vans. Lūdzu. Jā, labrīt, lai jūs slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi, kāpēc mūžīgi. mēs uh, lūdzām nedzirdam? Nekā, nekā ar savā, ne, uh, ne, ne blondos, nu nekur nedzird, nezinu, nedzird radio Marija. Kas tā kā ir tā, visi runā, ka radio Marija, Marija. Eh, radio Marija, nu tieši tā, sirsnīgs paldies par zvanu. Eh, kāpēc nedzird, tas ir tikai tādēļ, kad eh, mums nav frekvences, nec Ludzā, nec Kārsavā. Uh, Ehm, <clears throat> mums ir Krāslava un Reizekne, bet šīs frekvences ir gana mazas. Līdz ar to, ehm, ja mūsu lūdzā dzird, tad visdrīzākais pateicoties Reizeknes frekvencei, kas laika apstākļu uh, uh, labvēlības gadījumā aizsniedzas līdz pat uh, lūdzēji. Bet, ja vēlaties mūs dzirdēt, jums jāieslēdz ir mūsu internetā, tātad savā kompjuterā vai uh, telefonā mūsu aplikācija jau jāieslēdz Eh, jāievieto telefonā un tad tajā aplikācijā mūs varēs ļoti labi dzirdēt. Vai arī jālūdzas, lai mums eh, izdodas eh, iegūt lielākas šīs frekvences un tad varēs arī dzirdēt mūsu radio aparātā. Nu, tāda tā lieta. Bet paldies par zvanu un tas ir varbūt tās vēl viens atgādinājums tam, kad jā, uh, mēs visi kopā varam, jūs ziedojot un atbalstot mūs, un mēs darbojoties un strādājot, varam īstenot to, kad arī varbūt tās kādā dienā skanam arī lūdzā frekvencēs. Nu tā, <laughs> mums ir vairākas frekvences, kad dzirdējam astoņas frekvences mums ir, un, un šo frekvenču um, apgūšanai, nevis apgūšanai, bet darbībai e, un no darbības nodrošināšanai ir vajadzīgā, vajadzīgi vairāk tūkstoši, un paldies jums par to, ka jūs jau ziedojat, lai tad jau esošajā frekvencēs mūs varētu e, dzirdēt. Paldies jums to! Paldies jums liels, liels paldies jums par e, šo ziedojumu! bet, <clears throat> bet, bet, lai mēs varētu vēl vairāk skanēt, Um, nu, viens, kad vajag vairāk naudas, bet otrs, kad uh, nu, jā, jāgaida, kad mēs varē, varēsim apgūt kādas jaunas frekvences, kas ir gan jaunas izmaksas, gan, gan tāds uh, pamatīgs um, darbs, kas ir jāveic, lai, lai mēs iegūtu šīs frekvences tālūk. Bet, uh, bet es saku, uh, nekrītat izmisumā, klausieties mūsu internetā, kompjuterā vai telefonā, uh, aplikācijā, uh, un, un kur jūs mūs varat dzirdēt pa visu Latviju, kur vien ir internets. Un lūdzeties, lūdzeties, kopā lūksimies, lai tiešām mums um, atrodas gan vajadzīgie līdzekļi, gan arī uh, gudrība, lai iegūtu jaunas frekvences, un tas, protams, ir iespējams tikai tad, ja jūs mūs um, atbalstat uh, dažādos veidos, gan garīgi, gan arī finansiāli. Bet šoreiz, šo, šajā zibmarietonā gribu uh, teikt visiem sirsnīgu paldies par to, kad mūs atbalstat ar saviem ziedojumiem, lai mēs esošos ikmēneša izdevumus varētu uh, sekt, kas ir 18, vairāk 18 tūkstoši. Šobrīd ir savākti 14 tūkstoši 33 eiro. Vēl ir vajadzīgi, lai šī mēneša izdevums sektu 4637 eiro. Nezinu daudz vai maz, bet es ticu, ka ar visu jūsu radiomu arī klausītāju atbalstu to mēs varam paveikt. Mēs varam savākt visu vajadzīgo summu un e, turpināt mūsu darbību, skanēt tālu un plaši e, un, un skaisti. Tālūk, bet rādījumā arī klausītāji šodien šī rīta katehēzi iet nu uz beigām. Nevis iet uz beigām, bet principā beidzas ar, ar šo skaisto atziņu par to, ka Dievs ir mīlestība un kad šajā, šajā mīlestībā, Dieva mīlestībā mēs meļamies spēku, lai tad veiktu vajadzīgo apustulāt arī jūs veikt savu laju apustulātu, un kā jau dzirdējām, viens milzīgs, milzīgs uzdevums ir laicīgo lietu pārveidošana, savā ziņā tā teikt, saskaņošana kristīgam, kristīgās dzīves pamat principiem. Tas izdosies. Mēs viens par otru lūksimies, mēs viens otru atbalstīsim. Radio arī, arī atbalstīs gan ar lūkšanu, eh, gan ar eh, katehēzēm un citiem eh, raidījumiem, izglītojošiem un pamācošiem, formējošiem raidījumiem, kas var palīdzēt, tad varbūt tās atrast atbildes un, un protams, iegūt gudrību, kas nepieciešama, lai varētu tad veikt šo arī pārveidošanas darbu. Paliekiet palieciet ar mums, palieciet ar mums, atbalstiet mūs, dalieties ar rādījumu arī saturu, lai šī vēsts par mūsu darbu aiziet aizvien tālāk un paveiksim to. Bet šajā rītā gan teikšu visiem paldies, Paldies, ka bijāt kopā ar mani. Paldies arī starp citu ziedotājiem, jo šajā laikā, šajā laikā mm, mums izdevās savākt uh, nu, vairākus simtus, man tā šķiet, 200, ja nemaldos, uh, eiro šajā, šajā katehēzē, varbūt tās kļūdos, bet uh, kas ir labi, bet vēl ir kur tiekties, tā kā atbalstiet arī visas dienas garumā, jo visas dienas garumā mēs svinam šo zibmarietonu. Uz tikšanos nedaudz vēlāk šodien. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!